crosato in interretto eble bonfaras alla cerbo. Nova seriosa medicina esploro indicis che regula crosado in interretto fare de homo i pliol quinde chiaragei eble ligigias al iom mal pli da risco ie demenso. Sed attentu! condice che tiu crosado ne estu troa. La esploristoi accompanis dum plurai iaroi pli o dec hoc mil homoin en tiu agio, cae trovis che interretu memai personoi evoluis al demenso ie proporzio quindec procentoin mal pli alta compare con tiui qui ne usis interreton regule. Shaine tiu cutimo pli grandigis la til nomatan cognan reservon, cae seque compensis la cerban maliunigion, clarigis la esploristoi. Tiu studajo publicigis en maio du mil en prestigia revuo pri geria trio. esploroi iam estis montrindai che homoi post la quindeca agio iaro havas pli bonan cognan funccion, reson capablon, cae memoron se ili regule usas interreton, compare cun ne usantoi. Sed la long tempa evoluo de tia avantaggio ancora estis neconata. Por tio, oni devis accompani pacientoen lau longe de la tempo nome en prospectivae studoi. Tiui statisticae calculoi estas iom complicae, char aliae factoroi intervenas en la manifestigion de demenso. Geneticae cae sociae factoroi, kiel, exemple, la educ nivelo, la familia mongaino, la familiae structuroi, la loge loco, la generala san stato. En citiu nova studo, la bonfaro de regula crozado en interreto montrigis clara, et se oni forigas la aliaen risco factoroin. Tamen, tiu bonfarado montrigis en la grupo de homoi, civi crozadis ne pli o du horoin en ciu tago la risco je demenso crescis inter tiui quiui interretumas pli ol horoin en ciu tago. Tro da interreto eble causas la malan resulton. Faculoi comentas che Alzheimer malsanon cae alien tipoin de demenso causas diversae factoroi. Iui factoroi esas nechangeblei, sed alien oni povas modifi ciu individue, ciu ie socia nivelo. Estas do grave el trovi la changebla in factoroin por clopodi malpliigi la riscon. Relate al usado de interreto, oni ancora havas la jenan dubon. Ciu interretimado stimulas la cognan capablon cae malpliigas la riscon de demenso, au eble individuoi genetice malpli inclinai al demenso tendensas al pli da crosado en interreto. Pliai studoi estas necessai por plene carigi la relaton inter risco de demenso cae usado de interreto. Uno indico, tamen, estas jam suffice clara. Ne pli ol du horoin en ciu tago. Bon volle!